die land voor jezelf te gaan vat, die land wat jelle God die Heere vir jylle gee. Wanneer jelle dit vat en daar gaan woon, dan moet jelle doen precies soos die wette sê wat ik vandaag voor jullie geef.